Euh, tu je faisais partie de ces gens infamés juste avant que je graille. Tu faisais partie de son cœur avant qu'elle me dise bye bye. Je m'isole avec toutes sortes de drogues quand j'ai besoin de fly. Je me console chez Jo quand j'ai besoin de life. J'aimerais plus de temps pour savoir ce qui m'intoxique. Je un truc qui sont sûrement pas près de vivre tu seras jamais, jamais, jamais, jamais riche. Hors de moi, je suis souvent prêt à faire le pire. Just woke up sur un terrain de golf avec ma nouvelle bitch. Just woke up dans une nouvelle Benz avec un nouveau spliff. On me disait, tu seras jamais, jamais, jamais, jamais riche. Hors de moi, je suis souvent prêt à faire le pire. Tu sais que ça te fait du mal. Tomber du ciel, c'était pas comme tomber sous ton charme. Tu sais qu'ils veulent voir mon sang couler comme des dernières larmes. Avant que ma monnaie crame, avant qu'ils prennent mon âme. Je sais que c'est rare, je voudrais que j'ai rien, mais j'ai tout. Si c'est pour être comme vous, je préfère rester fou. Oh, que la mif, whisky autant âgé que ma mif. Just motherfucking woke up dans un jeep avec ta bitch. Je vendrai pas mon âme juste pour un tout petit peu de bif. Qui tiendra ma main le jour où je tomberai dans le vide Je faisais partie de ces gens mais juste avant que je craque Je faisais partie de son cœur avant qu'elle me dise bye bye Je m'isole avec toutes sortes de drogues quand j'ai besoin de fly Je me console chez Bellagio quand j'ai besoin de life J'aimerais plus de temps pour savoir ce qui m'intoxique Je suis un truc qui sont sûrement pas près de vivre On me disait tu serais jamais jamais jamais jamais riche Hors de moi je suis souvent prêt à faire le pire Just woke up sur un terrain de golf avec ma nouvelle bitch. Just woke up dans une nouvelle Benz avec un nouveau spliff. On me disait tu seras jamais, jamais, jamais, jamais riche. En de moi, j'suis souvent prêt à faire le pire. Il me faut Jenner ou bien Kylie Minogue. Souhaite-moi le meilleur, sinon crève ma enfant. J'sais qu'elle va tout se faire baiser à mort. J'suis le plus fort et c'est jugé à tort. Souviens-toi dans le bloc, prendre ce cash dans le stock. Juste moi et mon gang dans le top. Qu'une minute, je vais les baiser maintenant. Dis-moi pourquoi tu veux m'aimer maintenant. Pour les briser, je suis en féfé devant. Elle croit que je vais lui faire un bébé maintenant. Tu sais d'où je viens, je veux pas baisser mon froc. C'est mal meilleur ou bien crève ma fuck. Je faisais partie de ces gens mais juste avant que je craque. Je faisais partie de son cœur avant qu'elle me dise bye bye. Je à avec toutes sortes de drogues quand j'ai besoin de fly. Je me console chez Bella Joe quand j'ai besoin de life. J'aimerais plus de temps pour savoir ce qui m'intoxique. tu un truc, qui sont sûrement pas près de vivre. On me disait, tu seras jamais, jamais, jamais, jamais riche. Hors de moi, je suis souvent prêt à faire le pire. Just woke up sur un terrain de golf avec ma nouvelle bitch. Just woke up dans une nouvelle Benz avec un nouveau spliff. On me disait, tu seras jamais, jamais, jamais, jamais riche. Hors de moi, je suis souvent prêt à faire le pire.